44-օրյա պատերազմը կարծես թե ավարտվել է, իսկ Ադրբեջանի կողմից Արցախայության դեմ ուղված հանցագործություններն ու սադրանքները ոչ։ Խրամորթյան սադրանքներն այս անգամ կրկնվել են Նորշենում։ Այնտեղ 3 կեսօրից հետո ադրբեջանական զինվորականների մեքենայից ռադիոյի ձայնից էլ բարձր հնչել է նախկինում Խրամորթում հնչած ձայնագրությունը։ Այն խաթարել է գյուղի բնականոն կյանքը այնքանով, որ անհանգստություն է առաջացրել այգում աշխատող գյուղացիների շրջանում։ Ադրբեջանական դրոշները վաղուց են մոտ Նորշենին։ Սպասելի էր նաև, որ մի որ կհնչեն այսպիսի բովանդակության ձայնագրություններ, ասում է Նորշենի դպրոցի տնորեն Սամվել Ավանեսյանը, ում հայրը այդ պահին աշխատում էր այգում։ Այնտեղ ձայներն ավելի լավ էին լսվում, սպառնալիքները շատ էին, ասում է։ Ու այնպես է հնչում, որ գյուղի մեծամասնությունը այդ ձենը լսել է։ Ասում եմ, որպեսզի տարածքը լքենք, դուրս գանք հայերեն լեզվով ասում, որ Ադրբեջանի տարածքն է, ձեր գործողությունները հակաօրինական է եւ այլն, ստի բարբաջման մեր լեզվով ասի։ Այդ ժամանակ հերս էլ քանի բանվորներով այգում աշխատելուց են եղել։ Ու զանգեցի հորս, ասեցի ինչա կատարվում, ասեց բան չկա, այն նույն զապիսն է, որ միացրել են Խրամորդ գյուղում, բայց խաղապահները մոտներս են ու կարծում խնդիր չի լինելու։ Այդ պահին էլ ասում որ խաղապահները գնացել են ճշտեն տեսնեն ինչ մոմ պահա ինչ ինչի համար են տես գորգորում ու հետ են եկել ասես շարունակեք աշխատանքը ինչ որ վտանգավոր բան չկա բայց այդ ձենը չի կտրել։ Մոտ կես ժամ այդ մեքենան սարիցի շնում էր ներքև, ներքևից բարձանում էր, ձենը մեկ գալիս էր, մեկը չէր գալիս, կտրտվելու էր գալիս։ Աշխատողները, որ եկան, հանդից վերադարձան, հաստատեցին, որ մեքենայի վրա դրված է եղել, որ կամազ էր կամ չգիտեմ, տես բեռնատար մեքենա է։ Գալիս են իրենց պոստերին դեմ միացնում, հետո հետ վերադառնալից այդ նույն միացրած այդ նույն զապիսը շարունակում է միջև իրենց պոստը։ Խաղաղապահները անմիջապես արձագանքել եւ դեպքի վայր են մեկնել։ Վերադառնալուց հետո հորդորել են գյուղացիներին շարունակել իրենց աշխատանքը, սակայն դրանից հետո էլ ձայները չեն լռել, ասում է Սամվելը։ Հերթական սա դրանքն է, որին Ադրբեջանը դիմում է Արցախը վերջնականապես հայաթափելու նպատակով, սակայն նման օրինակ երևույթները չեն կարող ազդել Արցախցու կամքի վրա։ Ձայնագրությունից առաջ կրակոցներ են հնչել, որը նույնպես սովորական երևույթ է դարձել այստեղ, ասում է համայնքապետ Գևորգ Հարությունյանը։ Կատարվածի մասին անմիջապես տեղեկացրել է շրջվարչական վարչակազմի ղեկավարին վերջինս ռուս խաղաղապահների հետ եղել է դեպքի վայրում, որից հետո էլ միայն դադարել են զայնագրությունները։ Հիմա երկուց դե կրակալում վեր դե կոշչան դե են դի, զապիսապես ընդհողի։ Հրաստովը քցիկ, մենք էլ աշխատանքն դադարեցին։ Ուստի կոնկրետ այդ բարձրախոսի մասը հələ առաջինն էլ, բայց դու կրակոսին պենեմիշտերի նոմալի վիդեոտ։ Ես խոչապեն խավեր հա լե զանգ զանգանա բաստի թաշ մարտածի շեկայա ինչ ինչ Դպրոցական Մարիա Հարությունյանը այդ պահին տնային աշխատանքներ էր կատարում։ Թեման իհարկե նաև երեխաների շրջանում է քննարկվել։ Եկել են այն եզրահանգման, որ իրենք չպետք է վախենան նման բաներից։ Դասարանցիներս վխցած են լալ, բայց ես իրանցասալում վեր վխելի պեն չկա, իրան գյումը վեր վախ Թեոշքինյան ստեղած դրան դանում վերամեդևի քինյանք թողեն քինյանք, բայց ես ասան վեր վխելի վեշին պեն կավեջ, իրանք դիլանդի պիների խոսում նղդը գվեշիմ տակինյան չկստեղած։ Նորշենում այսօր միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողներն այս պահին գտնվում են Նորշեն համայնքում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ նրանք ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում համայնքի տարածքում եւ հարակից ճանապարհահատվածներում։ Հետագա նման սադրիչ միջադեպերը կանխելու համար։ Մարգարիտ Աղուշունց, Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։